Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը հանդիպել է կամավորական ջոկատների հրամանատարների հետ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Դեկտեմբերի 27-ի լույս 28-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի հարավային Հադրուտ արևելյան Մարտունի ակնա եւ հյուսիսարևելյան Մարտակերտ ուղություներով հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 50 անգամ, արձակելով ավելի քան 900 գրակոց։ Բացի տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից Մարտակերտի պաշտպանական ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ 60 մմ-անոց ականանետ։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյց նախարարությունից հակառակորդի ակտիվությունը ճնշելու նպատակով Պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաբաժանումները հիմնականում Հյուսարևելյան ուղությամբ դիմել են համարժեք պատասխանատվողությունների եւ շփման գծի ողջ երկայնքով շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Երկորյա աշխատանքային այցով Արցախում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակությունը խորհրդարանի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի գլխավորությամբ։ Երեք պատվիրակությունը մեկնել է առաջնագից եւ հանդիպել զինվորների եւ սպաների հետ։ Պատվիրակության անդամները եւս մեկ անգամ վերահաստատել են, որ զինվորական կարգապահությունը եւ մարտունակությունը բարձր մակարդակի վրա են, իսկ հայ զինվորի ոգին անպարտելի։ Ըստ Էդուարդ Շարմազանովի ապրիլյան գործողության ժամանակ ընդունելով հակառակորդի մարտահրավերը, հայ զինվորը ապացուցեց, որ հայոց բանակն է անկախ պետականության, խաղաղության եւ անվտանգության երաշխիքը։ Նույն օրը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատ պատվիրակությանն ընդունել է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ չեպազրույցում Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, որ քննարկվել են երկու հայկական հանրապետությունների միջխորհրդարանական կապերի խորացմանն ու օնլայնման առնչվող հարցեր։ Արցախ այցելությունը մեզ համար ոչ միայն այցելություն նախ եւ առաջ ուխտագնացություն է Հայաստան աշխարհը սկսվում է Արցախից, Հայաստան աշխարհի ճակատագիրը որոշվում է Արցախում եւ մենք եկանք ողջորվեցին եւ շատ ավելի կարեւոր է որ նաեւ Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի կամ մի բան ժամանակ քննարկեցինք եւ բանակաշինության, եւ Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հացի կարգավորման, եւ Հայաստանի Հանրապետություն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, եւ նաեւ միջխորհրդանական կապերի զարգացմամբ 2016 թվականը մարտահրավերներով լի տարի էր։ Այսօր կարող եմ ասել, որ Արցախը ավելի ամրացած է, ավելի հզորացած է, ավելի ուժեղ է, միասնական է եւ Արցախը այդ պայքարում միայնակ չէ։ Արցախի հետ է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ես կարծում նաեւ ողջ հայությունը։ Ինչպես հաղորդել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակո Սահակյանը դեկտեմբերի 28-ին ստորագրել է պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, հարկերի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին, եկամտային հարկի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին, հաստատագրված վճարների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխ հեղափոխություններ կատարելու մասին, արտոնագրային վճարների մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, լիցենզավորման մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին, դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին եւ հարկային եւ այլ պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին օրենքները։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը դեկտեմբերի 27-ին հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն խորհրդարանի փոխնախագահի մշտական հանձնաժողովների նախագահների, նրանց տեղականների եւ աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Խորհրդակցությանը քննարկվել են ազգային ժողովի 4-րդ նստաշրջանի օրակարգում արկա օրինագծերը, բարձաբանվել առաջիկա եզրափակիչ լիագումար նիստում Արցախի հանրապետության համանadrության նախագծի քննարկման ընթացակարգը։ Սոցիալական եւ առողջ Շրջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արամ Գրիգորյանը համապատասխան հաղորդում է ներկայացրել շրջանառության մեջ գտնվող համանդրության օրինագծի վերաբերյալ։ Ամփոփելով խորհրդակցությունը, խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հայտարարել է, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 4-րդ նստաշրջանի եզրափակիչ լիագումար նիստը տեղի կունենա դեկտեմբերի 29-ին ժամը 11-ին։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է խորհրդարանի մամլոցարայությունը։ Երեք կայացած տարեվերջի ասուլիսին վարչապետ Արայք Հարությունյանը պատասխանել է նաև մեր գործընկերոջ հարցերին, որոնք վերաբերում էին առողջապահության համակարգում տիրող իրավիճակին։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ 2017 թվականի առողջապահության բյուջեն կկազմի մոտ 6 միլիարդ դրամ, այս թիվը 2009 թվականի համեմատությամբ աճել է շուրջ 2 անգամ։ Վերջին տարիներին էական փոփոխություններ են եղել նաև համակարգի իրավասության տակ գտնվող բուժական հաստատությունների շենքային պայմաններում։ Մայրաքաղաքում նախկին անշուք անմխիթար վիճակում գտնվող հանրապետական հիվանդանոցի տեղն այսօր տեսնում ենք շքեղ ժամանակակից ճարտարապետական լուծումներով հիվանդանոցային համալիր հարևանությամբ կրկին նորակառույց պոլիկլինիկայով։ Զգալի ներդրումներ կատարվեցին թե պետության, թե բարերարների շնորհիվ, նաև բժշկական սարքավորումների բազան համալրելու ուղղությամբ։ Արդյունքում ունեցանք տարածաշրջանում իր տեսակի մեջ միակ գերհակեցված լաբորատորիան։ Մեծ տեղաշարժ եղավ նաև սրտանոթային հիվանդությունների հետազոտման ու բուժման հնարավորություններ ստեղծելու ուղղությամբ։ Այս վերջին տարիներին երկու անգամ մեծացավ բյուջեն առողջապահության փոխվեցին շենքային պայմանները, զինվածությունը ցարքալում է ընկեր ժամանակակից կարելի ասել, բայց չգիտես ինչու շարունակվում է ելի հազարատ միետազոտության համար Երևան ուղևորությունը։ Այն ինչ արվել է Ղարաբաղում առողջապահության համակարգում, երևի չի արվել ոչ մի երկրում եւ ոչ մի ժամանակահատվածում։ Չթվարկեմ կոմսականից մինչեւ Մարտակերտ, հիվանդանոցներ ինչպիսի հիվանդանոցներ, սարքավորումներ, սկսված արդեն նոր ծննդատան շենքի վերջին փուլի աշխատանքներ ունենալու ընկեր ժամանակակից ծննդատուն, ռուսկաբանական մենք ավարտել, շուտով աշխատել, հանրապետականը գիտեք եւ այլն։ Այո, բայց մենք քաղաքացիները մնում ենք դժգոհ, իսկ առաջին նախաձեռնությունը եղել է լաբորատորիա։ Եվ ես շատ մեծ ցույցեր եմ կապել ողջորված, որ դա մեր հայրենակիցների համար կտնտեսի շատ մեծ գումարն է եւ ամեն անգամ չեն գնալու Երևան հետազոտություններ անելու։ Այո, մենք պետք է գնանք նաեւ համարձակ քայլերի։ Շատ ավելի որակյալ բժիշկների հրավիրել Արցախ որ հիվանդները չհերթով գնան։ Այդ հետազոտությունները չհերթով տանենք եւ տարեկան միլիարդներ ուղենք այդ ծառայությունից օգտվելու առումով։ Ստեղծված պայմանները սակայն չեն նպաստել ոչ միայն սովորական լաբորատոր հետազոտություններ կատարելուն, այլ կատարված ներդրումներին ուղիղ հակադիր պատկեր ունենք մահացության դեպքերի նկարագրում։ Մահացության դեպքերում ասեմ ուզում խոսել, դա բժշկական փոխանցությունը հստակ տալիս է դերական հիվանդը այն սխալ ախտորոշման եւ սխալ ոժու նշանակելու պատճառով, բայց ոչ մի ընթացք չի ստանում։ Դրա համար ըստ իմ տեղեկությունների 3 անգամ աճել են մահացության դեպքերը։ Համաձայն են, որ պետք է ընթացկավորել եւ տեղյակ չեմ կա արդյոք իրավապահ մարմինների կողմից նման խնդիրներ, երբ որ մահացություններ եղել են ու չեն ընթացկավորվել ես կնայեմ ու կերեմ, բայց ինչ վերաբերում է ձեր ասած ամենացավոտ պատկերին դա մահացությունների աճն է։ Վիճակագրությանը կոնկրետ համեմատություն չունեմ, բայց մինչև նայեմ մեկ մահացություն, որը կարող ենք կանխել ու չենք կարել, սա մեր բոլորիս բարկն է եւ բոլորիս մեղքն է, բոլորիս խնդիրն է։ Վարչապետն անդրադարձավ պետպատվերի շրջանակներում բուժումներ իրականացնելու ծրագրին, այս ինչպես նաեւ դեղորայք, այդ թվում նաեւ թանկարժեք դեղամիջոցները անհատույց տրամադրելու ուղղությամբ բյուջեից տրամադրվող գումարների ծավալին, որոնք տարիների հետ մեկտեղ աճել են։ Մահացության դեպքերի աճի մեջ չբացառելով առողջապահության համակարգի բաժինը, վարչապետը խնդրի մեջ տեսնում է նաեւ մարդկանց մեղքի ու անգրագիտության խնդիրը։ Երբ որ հիվանդանում են եւ արդեն վերջի ստադիան հասել է, նրանից հետո են հասկանում ու ծախսում են տասնյակ անգամ, հարյուրավոր անգամ ավելի շատ եւ անարժեք։ Այո, այստեղ առողջապահության համակարգի խնդիրը կա, որ նախ շրջանառությունները հաճախակի պրոֆիլակտիկ կատարվեն եւ մեր բյուջեներում ամեն անգամ հայտարարում են, ամեն անգամ ասում են։ Այսօր հին ֆակտից մահանալը սա հասարակության մեր բոլորիս մեղքն է։ Դա գրագիտության բացակայության արդյունք։ Բելալալայան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր ԼՂ արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը հանդես գալով մամլոյ ասուլիսով ամփոփել է անցնող տարին, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Իր ներածական խոսքում արտգործնախարարն անդրադարձավ ապրիլյան պատերազմին, որը լուրջ մարտահրավեր էր հակամարտության ղեկավարման գործընթացում։ Ադրբեջանական ագրեսիան փաստորեն կարճ ժամանակում իջիկ դրեց միջնորդական բոլոր ջանքերը։ Արդյունքում այսօր մենք ունենք մի իրավիճակ, որը Ադրբեջանի վարչակազմի անհերատես, նույնիսկ կարող ենք օգտագործել այդ բառը, հանցավոր քաղաքացիական արդյունքն է։ Ունենք բանակցային գործընթացում ձևավորված դադար։ Ըստ Կարեն Միրզոյանի Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծված ռազմական ագրեսիան նախ եւ առաջ մեծ խոչընդոտ էր բանակցային գործընթացում։ Այսօր թե միջնորդների եւ թե հայկական կողմերի ջանքերն ուղղված են բանակցային գործընթացի վերսկսմանը։ Դա լուրջ եւ դժվար են գործընթացը, լուրջ եւ դժվարն է հաշվի առնելով թե ինչ հարևան մենք ունենք, թե ինչպիսի քաղաքականություն է այն վարում ոչ միայն այսօրերին, այլ ավանդաբար Դա քաղաքականություն է, որը ուղղված է իր կողմից ստանձնած պարտավորություններից հրաժարվելուն, դա քաղաքականություն է, որը ուղղված է բանակցային գործընթացում ոչ բնորոշ էլեմենտների օգտագործմանը Ամփոփելով անցնող տարում միջազգային հանրության հետ համագործակցության արդյունքները Կարեն Միրզոյանն առանձնացրեց դրանցից մի քանիսը։ Զարգացումներ ենք ունեցել մասնավորապես Բելգիայի ներկայացուցիչների հետ այս տարի ունեցել ենք թե իրենց մոտի ժամանած պատվիրակությունները Արցախ եւ թե ունեցել ենք այս տարի նախագահի այց Կարծում եմ մենք կշարունակենք մեր աշխատանքը մեր գործընկերների հետ Բելգիայում, ինչպես նաև այլ երկրներում, եւ դրա նպատակն է լինելու ոչ միայն Արցախի մասին ճշմարտության տարածումը, Արցախի բարեկամների ծավի ընդարձակումը, այլ նաև գործնական շապերի հաստատումն ու տարածումը։ Ապրիլյան պատերազմը եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ Արցախի ժողովուրդը չի տեսնում այլ ապագա, քան ազատ ու անկախ երկրում ապրելը։ Արցախի ժողովուրդը բացառում է ցանկացած պարտադրված որոշում։ Արցախի ժողովուրդը ունի իր տեսակետները բոլոր հարցերի շուրջ, բայց առանցքայինը հետևյալ մտքերն են։ Անհնարին է առանց Արցախի ժողովրդի լիարժեք մասնակցության։ 90%-ից ավելի պանջում է Արցախի լիարժեք մասնակցությունը բանակցային գործընթացին։ Այսօր կայացած մամլոազուլիսում ԼՂ արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը պատասխանեց լրագրողների հարցերին, որոնք բազմաբնույթ էին։ Գախնիկ չէ, որ ապրիլյան դեպքերից հետո կտրուկ նվազել է Արցախ այցելողների թիվը։ Լրագրողի հարցինի պատասխան Կարեն Միրզոյանը նշեց, որ նկատվել է 17%-ի անկում։ Այսպես, նախորդ տարվա 16000 այցելուի փոխարեն այս տարի ունենք 14000 զբոսաշրջիկ։ Անկումը որևէ առնչություն չունի Ադրբեջանի այդ նոր, որի միջոց նոր քաղաք չէ, այսինքն Ադրբեջանի ողջագած քաղաքացիության հետ հիմնական Պատճառը դրա իրոք ապրիլյան իրադարձություններն են, որ շատ մարդիկ ուղակի նախընտրել են չայցելել Արցախ հաշվի առնելով անվտանգության պայմանները։ Այս ամենով հանդերձ արտաքին գործերի նախարարությունը ակտիվ համագործակցելով էկոնոմիկայի նախարարության ቱրիզմի վարչության հետ շարունակում է հանդես գալ Արցախը ներկայացնող տարբեր նախագծերով որպես այդ ուղղությամբ հետաքրքիր քայլ ուզենայի հիշել աշնանը Բրյուսելում կայացած պրեզենտացիան, որը նվիրված էր հենց Արցախի տուրիստական հնարավորություններին եւ իրագործվել էր Եվրոպայի հայդատի մեր գործընկերների համատեղ եւ բացարձակ հետաքրքրություններ առաջացել։ Լրագրողներին հետաքրքրում էր նաեւ Արցախի դիվանագիտական ներկայացուցչությունների աշխատանքները։ Ինչ խոչընդոտներ կան, արդյոք կարողանում են իրականացնել իրենց արժեվ դրված խնդիրները։ Ինչ վերաբերում է դիվանագիտական ներկայացուցներին, մի շարք արտասահմանյան երկրներում ունենք դիվանագիտական ներկայացուցիչներ, որոնք Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել բավականին դրական են կատարում իրենց արժեր դրված խնդիրները։ Մեկ այլ հարց, որը վերաբերում էր ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների գործունեությանը, արտգործնախարարի գնահատականը ինչպիսինն է։ Միսկի խումբը նրա կատարված աշխատանքը այսօր միակ լեգալ գործող միջոցն է տանել հակամարտության կարգավորումը խաղաղ բանակցային ճանապարհով։ Նրա բացակայությունը ուղղակի ծանր հետևանքներ ունենալու։ Մենք պետք է մտածենք նրա մասին, որպեսզի Միսկի խմբի ակտիվությունը ավելանա, որպեսզի Միսկի խումբը կարողանա ավելի արդյունավետ աշխատել, բայց նաև պետք է չմոռանանք, որպես իրավացիորեն համանախագահները նշում են, ի վերջո որքան էլ մեծ լինի միջնորդների դերակատարությունը, շատ բան կախված է, եթե ոչ հիմնական մասը կախված է հակամարտող կողմերից։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր Երեք ԼՂ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանն ամփոփել է անցնող տարում նախարարության գործնեության արդյունքները։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Չնայած ապրիլը որոշակի խմբագրումներ է մտցրել նախարարության իրականացնելիք ծրագրերում, այնուամենայնիվ Սլավա Ասերյանի խոսքով նախատեսված բոլոր ծրագրային միջոցառումները կյանքի են կոչվել։ Մասնավորապես կրթության բնագավառի ընդհանուր պատկերը նրա խոսքով գոհացուցիչ է։ Կարծիքին թե ժամանակակից դպրոցը չի ապահովում անհրաժեշտ որակ, նախարարը հակադարձեց աշակերտների ձեռքբերումներով յուրաքանչյուր մի ժամանակաշրջան ունենում է իր առանձնահատկությունները եւ ոչ մի ժամանակաշրջանում է Ղարաբաղյան դպրոցը ետ չի նահանջել, այլ միշտ առաջընթաց է ապրում։ Եվ ամեն ինչ պայմանական է, կախված որոշակի պայմաններից։ Որպես որակի հաշվառման չափանիշ ես երկու ցուցանիշ եմ ընտրում։ Առաջինը դա միասնական քննությունների արդյունքներն են, եւ դպրոցականների առագայական օլիմպիադաների մասնակցության ցուցանիշներն են։ Սլավա Ասարյանը մանրամասն կանգ առավ երկու ցուցանիշների վրա, էլ, որոնք բավականին բարձր են։ Առաջընթացն ավելի ակնհայտ է դառնում անցած տարիների հետ համեմատության մեջ։ Դա խոսում է ուսման որակի բարձրացման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերի արդյունավետության մասին, բայց պետք է ընդունել, որ այն շարունակական ու բազմաշերտ գործընթաց է, որը ունի որոշակի գագաթնակետ, նշեց նա ուսման որակի ապահովման առաջին նախապայմանը ուսուցիչների որակական գազմի ապահովման հարցն է, նաև տեխնիկական հագեցվածության հարցն է, նաև դպրոցին այլ կազմակերպությունների հատկապես ծնողական հասարակության կողմից աջակցության, ասինքն կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք որ պետք է միասին իրականացնեն այդ խնդիրը։ Անդրադառնալով կրթական ծրագրերում սպասվող նորամուծություններին նախարարն ասաց ներկայությամբ քրթական նոր չափորոշիչների մշակման վրային աշխատանքներ ընթանում, դրան համապատասխան արդեն պետք է կազմեն նոր ուսումնական ծրագրեր, նոր դասագրքեր եւ միտումը լինելու է այն, որ զգալիորեն պետք է բեռնաթափեն ուսումնական ծրագրերը։ Սլավա Ասարյանի հավաստմամբ ուսումնական ծրագրերի բեռնաթափման առաջին քայլն արդեն իսկ կյանքի է կոչվել այս տարի որպես ուսումնական հարարականների բեռնաթափման ծրագրի իրականացման առաջին փուլ դա իրականացվեց 12 գյուղդասարների սովորների նկատմամբ առաջին կիսամյակն ավարտելուց 12 գյուղդասարանցիներ արդեն իրենք երկրորդ կիսամյակում իրենց ցանկությամբ ընտրում են առարկաներ որոնք որ անհրաժեշտ են նրանց եւ միասնական քննություններին նախապատրաստվելու եւ ավարտական ինչպես նաեւ իրենց ընտրությամբ եւ առնվազն 3 հարարկայի պահանջով որ նրանք ընտրեն։ Այս ընտրությունները արդեն կատարված են բոլոր եւ հոսքային եւ միջնակարգ եւ ավակ դպրոցներով եւ այս պահին ընթանում են դպրոցականների ավարտական քննությունները, այսինքն այն առարկաները, որոնք որ չեն ընտրվել շրջանավարտների կողմից, նրանք Հենց հիմա հասնում են այդ առավատական քննությունները, որպեսզի երկրորդ կիսամյակում արդեն կոնկրետանան այն առարկաների վրա, որոնք օրերին ընտրել են։ Նախարարի հաղորդմամբ հաշվետու տարում ձեռքբերումներ են արձանագրվել նաև դպրոցաշինության ասպարեզում։ Շահագործման է հանձնվել 5 մանկապարտեզ։ Գալիք տարում նախատեսվում է ավարտին հասցնել Ուխտաձորի, Ազոխի ու Կարմիր շուկայի դպրոցական շենքերի շինարարությունը։ Ընթացքի մեջ են նաև Սոս գյուղի ու Ստեփանակերտի համար 9 դպրոցի շինարարական աշխատանքները։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հանդիպել է կամավորական ջոկատների հրամանատարների հետ։ Կարևորելով համագործակցության շարունակականությունը, Վիգեն Սարգսյանը մեկ անգամ եւս հայտնել է խնդիրներն ու իրավական դաշտում հնարավոր բացթողումները միասնաբար քննարկելու, փոխգործակցությունը միանգամայն նոր առավել բարձր հիմքերի վրա դնելու իր պատրաստակամությունը։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը միաժամանակ նշել է, որ անհրաժեշտ է անել հնարավորը մարտական գործողությունների մասնակիցների սխրանքներն ու հայրենանվեր գործնեությունը հասարակությանն առավել հանգամանալից եւ բարբերաբար ներկայացնելու մտաղ սերնդին նրանց օրինակով ոգեշնչելու եւ դաստիարակելու համար։ Այսօր տեղի ունեցել Արցախի ազգային վիճակախաղի 4-րդ թողարկման խաղարկությունը։ Խաղարկության են դրվել Արցախյան ձեռագործ գորգեր, թթի փայտից սարքած տակառներ լցված թթի օղիով, Արցախյան մեղր հուշանվեր եւ 5 միլիոն դրամային ֆոնդ, 1 միլիոն 500 հազար, 250 հազար ու 100 հազարական դրամ շահումներով։ Արցախի ազգային վիճակախաղ փակbaşնատիրական ընկերության տնօրեն Ալեքսանդր Արզումանյանը նշել է, որ շրջանառության մեջ դրված մոտ 100 հազար տոմսերից ընդհանուր առմամբ իրացվել է 52.853 քառորդականը, շահել է 266 տոմս։ Նա ընդգծել է նաև, որ վիճակախաղի հիմքում ընկած է գործարարության, նոր աշխատատեղերի ստեղծման եւ վերաբնակեցման ծրագրերին աջակցելը։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3-ից 6 աստիճան տաքություն։